Iraianen amabostean lapostek erabaki zuen endaieko intzure uzoko zentroa itxi eta azkenera zentralizatzea. Eta langileak horren kontra dira, enpresak euneko gaita marra apaldu nahi ditu gaztuak, eta horretarako Frantzia mailako berrantolaketa bat egin du, baina endaia eta urruñeko langileak diote, ez dutela tokian tokiko errealitate ezberdinak kontuan hartu. Zentzu horretan endaian postariek eskutitz bat banatu beharretan dira, bataz bestean zazpi segunduro. Gaur egun amar banatzaile dauden hendaian eta beste amar ziren urruñan, horietatik bat biriatu eta beste batek pausuko zerbitzua egiten zutelarik baina urruñako bi postu kenduko dituzte eta diotenez ez dira aski izango duten lankarga aurrera ateratzeko. Zentzu horretan eskutitzen kopurua eta beraz lankarga azken urteetan apalduekin dela itortzen badute ere, hemendatu egin den internet bidezko erosketen poaketeriak konpentsatu duela diote.